ภายหลังพระผู้อภิบาลของเขาทรงคัดเลือกเขา และทรงอภัยโทษให้แก่เขา และทรงให้ทางนำที่ถูกต้องแก่เขา فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى พระองค์ตรัสว่า เจ้าทั้งสอง จงออกไปจากสวนสวรรค์ทั้งหมด โดยลูกหลานบางคนในหมู่พวกเจ้า เป็นศัตรูกับอีกบางคน บางที่เมื่อมีคำแนะนำจากข้ามาอย่างพวกเจ้า ดังนั้น ผู้ใดที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของข้า เขาก็จะไม่หลงผิด และจะไม่ได้รับความลำบาก และผู้ใดผินหลังให้โดยไม่รำลึกถึงข้าแท้จริงสำหรับเขาคือการมีชีวิตอยู่อย่างขับแขน และเราจะต้อนเขาไปในวันพรโลก ในสภาพที่ตาบอด قال เขากล่าวว่า ข้าแต่พระผู้อภิบาลของฉันทำไมพระองค์ท่านจึงต้อนฉันมาในสภาพของคนที่ตาบอดเล่า ทั้งๆทที่ฉันเคยเป็นคนตาดี และมองเห็นพระองค์ตรัสว่า เช่นนั้นแหละ เมื่อองค์การทั้งหลายของเรา ได้มาอย่างเจ้า เจ้าก็ทำเป็นลืมมัน และในทำนองเดียวกัน วันนี้เจ้าก็จะถูกลืม และเช่นเดียวกัน เราจะตอบแทนแก่ผู้ที่ล่วงละเมิดขอบเขต และไม่ศรัทธาต่อบรรดาองค์การของพระผู้อภิบาลของเขา และแน่นอนการลงโทษในพระโลกนั้นสาหัสยิ่งและยาวนานยิ่ง أ อินนฟีซาลิกละอายาติลิอุลินนุฮายังไม่เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขาดอกหรือว่ากี่มากน้อยแล้ว ที่เราได้ทำลายประชาชาติก่อนหน้าพวกเขาหลายศตวรรษ โดยที่พวกเขาได้พบเห็นมาในที่พำนักอาศัยของพวกเขา แท้จริงในการลงโทษเช่นนั้นแหละ เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้มีสติปัญญาทั้งหลาย ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى และหากไม่ใช่ลิขิตจากพระผู้อภิบาลของเจ้าถูกบันทึกไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว แน่นอนการลงโทษก็จะเกิดขึ้นทันทีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ดังนั้นเจ้าจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวร้าย และจงแท้ซองสรุดีด้วยการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของเจ้า

ورزق ربك خير وأبقى และเจ้าอย่าทอดสายตาของเจ้าไปยังสิ่งที่เราได้ความเพลิดเพลินแก่บุคคลประเภทต่างๆของพวกปฏิเสธ ซึ่งความสุขความสำราญในโลกนี้ เพื่อที่เราจะได้ทดสอบเขาในการนี้และการตอบแทนของพระผู้อิบานของเจ้านั้น ดียิ่งกว่า และจีรังยิ่งกว่า وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى และเจ้าจงใช้ครอบครัวของเจ้าให้ทำละหมาด และจงอดทนในการปฏิบัติละหมาด เราไม่ได้ขอเครื่องยางชีพจากเจ้า เราตั้งหากที่เป็นผู้ให้เครื่องยางชีพแก่เจ้า และบั้นปลายที่ดีนั้น เป็นของผู้ที่มีความยำเกรงและพวกเขากล่าวว่า ทำไมเขาจึงไม่นำสัญญาณหนึ่งจากพระผู้พิบาลของเขามาให้เรา หรือว่าหลักฐานอันชัดแจ้งที่ปรากฏอยู่ในคำพีต่างๆสมัยก่อนนั้น ไม่ได้มาอย่างพวกเขาดอกหรือ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 โอ้ พระผู้อิบานของเราทำไมพระองค์ท่านจึงไม่ส่งศาสนาทูตมาอย่างพวกเรา เพื่อเราจะได้ปฏิบัติตามองค์การของพระองค์ท่าน ก่อนที่เราจะได้รับความต่ำต้อย และความอัพยศจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าทุกคนเป็นผู้คอยดังนั้นพวกเจ้าจงคอยเถิดและพวกเจ้าจะได้รู้ว่า ใครคือพวกที่อยู่ในแนวทางอันเที่ยงตรง และใครคือผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง